بحثا مزن اوه که مشتیک کافر مکه لسر کتنا برهف و دپرسن جهف او بحثا مزن که او انسان پشتی مرنه پشتی که بمره جانوی پشتی جانوی و آخ هستیوی رزیب و پشتی که دبنه آخ دوسا بوه او جاردن لسر وی هستی خو او جاردن او گوشت جانوی و هستیوی دن او جاردن جان بوه او الله تعالی وی جاردن چیکه çawa çavakı uh, wî ji lokî avê çêkire bi inca wî li ser wî hestiyê wî ku di pişta wî de heye ew hestiyê ecbû zeneb jê tê gotin ew ê ser wî cardin wî çêke avan müşrikê Qureyş müşrikê Mekke aj viya bawer netkirin û li ser wî dipirsiyan çima vê meselê ke tu جیان آوان چونکی پیغمبر حاتب علیه صلات و سلام حضرت محمد علیه صلات و سلام به وظیفه پیغمبری الله تعالی وی شان با مشتیک مکه و پیغمبر جوان را بحثا دو تشتا بحثا دو تشتا سر هر تشتی کر بحثا یکی بونا یکی, یکی بونا Allah Teala ko Allah yeke jihayni bi ilah tene bahsa witkir o bahsa ahiretet kir ko insan pişti birini eve cardin Allah Teala vi çeke a bahsa van her diyal li ser hemu tişta dikir a müşriki Mekke divan her du meselada şu ketibun indi e, iş serê xwe ser yekîtiya Allah Teala rabûbûn e, zilmê kiribûn 306 hev puta, kush gotovën ev put, ev jî me digînin bal Xwedê, ev jî îşê e, e, ku Allah Teala dike, ev jî wî îşê dikin, ku li van puta hindî evdîtiyê dikirin, hankirûn sikê Kaaba Şerîf 306 put ku ji gevra hinek jê ji helwê, ji helawê biçêtkirin, Ван пута диске Кәбе да авана сесилу шест хава шхо диске Кәбе тен эвен инчанек дмале ван да жевен. Авса якити Аллах Таала инди jbir kirvun. Yani ev yekiti Allah Teala ko peygamberime ba'sa wi vana bana nekirin. O ketin berhev. Edin edin ji evu, ku bana şo ahirete ev insan carna çe cardın çe ve vere ev hesav bide ji xwe viya قش خو قبول ندکرن وان دگو چه هوا حیاتا ما جیانا ما اف جیانه که ام بمرن ام دفن آه خو خلی او اندی ام تنج بیر کرن ام جاردن ناید و دنیای ام حساب جاردن نادن گوشت ما که دو آخ که هستی ما دو خلی اوی دو رزی رزی دو اوی چوا جاردن چه به اوسا باور ندکرن آ پیغمبرime بحثا وی işi dikir دگو اوی آخرت وره و de جاردن چه بوین A ayette yeki hatta penca asaba'yı meselet girer. O ayet e, a çaru penca Allah Teala endi berê xwe davan û ji wan re gotinkî pirmezin go ku wan tirsand e, ji go yani ji pêxemberê me go endî ew ê fehm bikin go ew nezda nêzda fehm bikin na na ewenezda fanbekin disa na na ewenezda fanbekin yani Allah Teala bve gotna xo tehdit ka pirmezin tirsandin ka pirmezin li servandike kaku fanbekin çünkü Allah Teala dve ewenezda yani fanbekin ve mesele yani şu mesele mesela ki Allah yeke ahiret hakkı چێکردنا وان و جارا دن ئەوەی دیسا چێ ببێ ئەوەی جارا دەدیە خۆدەیەوان چێکە ئەوی ئەوانە حەقن ئەیوان حەقیە ببینن ئەوەی نێزدا ببینن چاوان نێزدا کوکینگێ مرن کینگێک ئاغرەت و قیامەت قەتیە یا کینگێک هات حیساوێدا یا کینگێکە جعلمێ ئەبێ بچە فهم بکەن ئەوسا الله تعالى وان ترسان و آيات شش حفت و حشتا ما درسا اول پشتی درسا اول ما وی درسی خوند آيات شش حفت حشت A dwê şey e, e, de jî Allah Teala piştî ki behsa kıyamet kir û behsa çêkbû çêbûna ku însan ve car dewera dinya ku behsa wî kir ji ayeta yekî heta pênca ji ayeta şeşa ber ji ayeta şeşa virda hetanî ayeta şazda inca Allah Teala behsa ney hav, ney hav, nimetê xwe dike ku ev ney hav nimet ji e, însana ra Allah Teala hususi çekriye ay bahsa van dike o van nimete vakti Allah Teala bahs dike jî e, çima bahs dike yani ki nimet dike o bahsa nimete hoşi dike yani Allah Teala devida, e, gayavi çiye gayavi eve ki van neh nimete edijmerim ev nimet bila sebep beraday be şükür nagişte e, ve o u ve o ez van nimete kuddum ve ecbe teşkil xus. Han neyhem nimete ve ka aynı bir kez ki çahve van müşrika e, usa bi tesir bahs dike ku meriv van nimete mevdu fikre subhanallah e, nimeti yek yeki mestireş xo duvan nimete Allah Teala ji en nimeti herî mezin dest دچه حتی نعمتا که اندی داره میوه نعمتا که افغانم و جو و نیسک کو نوک و واناشی ری زمین دقدن که خورنه انسانن کو طعام انسان رزق انسانن و بحثا حتی هیشی ناو و وی ام بجن که او جياي كو حيوان دخن بحث وان جد حتى يعني الله تعالى أوي أه، أنا جآيتا آية نها أه، ديسا بحثا وان نعمتي خبكة آياتي شش أه، حفت حشت بحثا سي نعمتا كر درسا بيشا بيشاويا كوغو ألم نجعل الأرض مهادا ما ري أرضي ما أرض جوارا نكر وكا درقوش والجبال أوتادا وما تشيايا جوارا نكر وكا قازوخ يعني جوان جوی ری اردرا ج اردرا موان چیا نکر وکا قازوخ وانا پر نعمت مزنن يعني اف ارد وكا درگوشي وصار حاس وصاب كنالقه تري درگوشي لقندناوي جبو حتى كرازي لقندنه هي ببك دسكا درازي نالقه او در گوش خوشک جیه خو سکناندیه کش بی او خوا خدا خوش استراحت بکه انسان جی به دنیا ری ارده درنه ری ارده دقه جا کی نالقه یعنی جیه خو ناشمته ناچه هره جانا دپرم دوه اوش خو طرف الهی او بسبب بسبب تشكي بسبب جناي انسان اشكو او تي او ايري دبرمه كو زلزله چدا او ايري يعني ري اردش خيني دبرمه او سال جيو سكناندي او او وكا دوشكي خوش شكل جيو راخستيه او يا نعمت كي پر مزنه Hatta nimeti en mezin eve. Çünkü ri erdi nimeti pırmezin diskada bir sebep erdi e, gije insan. O ev çiyaşi kudmen gazı o şi nimetin. O pişti e, ayata şaşu hafta ayata haştaşi şey Allah Teala dveje ve halaknakum ezvaca o meve jot çekir. Yani ve insana kir jot. Yani jenu mer. Qizukur umsa jotin. Abvi jot bu ve şi abşit pır nimet gimezine. Ku ana ne jot viya. Ku e, Hazreti Adem Eh, pirakavi tenavi Hazreti Hawa diyama ku tenavia e ka insan ebe çava riye zemin zela bibiya. Demek ki ku jotin yani qizukur jinumer abuy nimet ki pirmezin avqas insan ku iru 8 milyar bi 8 milyar insan riye erde eh, iru hayata odijin vana tev sebep çiye?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 Böyle. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وما خواوا جوارا كر ما خواوا جوارا كر وقت استراحته او خواوا بو استراحتا و وما وي خوي يعني جوارا كر سباتا دبي وجعلنا نومكم سباتا يعني الله تعالى دبي مجبورا وي خوي كر سباتا سباتا تشيا يعني سباتا معنى كو وقت استراحته يا سباتا اوكو جيتك يعني تشي جيتك حركه آه، شغلي و و آه، خبردانه و جواد دبرين يعني او جيكرنا وي هيا وي خوي بوي جيكرني خاو وي عيشي وي شغلا و كوج و جيتك وي خبردانا و كوج و جيتك وانت كفن خاو اوسا ومبيرح وكا كدفن اللي راح لسكي ودا هي افياج ورا دفر حتي كي برمزن يعني سباتا معناه كده معناه جيكرنيه و معنى دشي افا سباتا يعني قطندنا وي خوي هيا جورا او خو كنقتيا فياج ورا دبو عذاب يعني انسان غوا رازا او بروجر وبروجار خوتا بما وبروجاش يا نبيا بيا ندبو نعمت او خو جير و عذاب او د خوي دا دي بمريا انت خوي تلا خوي وسا تشيناك ديا وسا خوشك وسا رحات كإنسان دغوزا شيار بو تدي حال شيار بو يعني شفاقي دو وقت خدا تدي شيار بو كو شيار دبا شو خاش خوب خنا يعني سانكي افيكو رازاي بو نأوفو دو چا ایشی خود که ایشه چخا گران هبه دشه دکه حتی بوی خوی قوت کی پر خوش پر رند دستینه او بوی قوتا کش خوی دستینه دش ایشی خود که به ده ساعت تا بیازده دوزده ساعت تا دشخوله حتی شغله بینایی دش چکرنا مالا دا دو بنه قیله دا بنه وی تاوا قیله تاوی دا دشخوله قشخونا وی چیه اف خو demek ki çitke خو yani katandına وی هیه حتی انسان گوه بخوزش یار و خوش یارده و آب معنا اوه یعنی خو اما خویتا لبه نگو ما خویش ورا چه کر وسا وسا نگو گو ما خویش ورا کر ثباتا یعنی خویتا گوه تشکی چید که وی تشته الا بالرحمه تشکی دکه که یعنی الله تعالی ایرو رو روی زمین شب روزه سترک رو, رو, رو شب روز سترک چیا ری ارده دارا دویا وانا چیت که وانا همه بلا سبب چینا که یعنی به نعمت چینا که الا تدا نعمت شکل نعمت کی دیله مثلا خوی چه کیا خو که همه به سرو و چم نینه خو که کته دا نعمت هیه كو يعني او خو يسر حتى كو او خو تاج حياتي دا برين بوي بريني يعني برينا شغل وبرينا خبردانه تا كو خبر نادي ساكني دخوي دا جاوي خوجي دغري او بوي برين برندنا يعني براندنا وي كو دبره او ثباتا كو خو تدبرج عيشو جكلام مش خبردانه بخيراوي تشخرا آه، وصاد ساكني برحتي استراحت رادزي يعني اب براندنا في خوي هي و اي معنا سياشي خو تبرين تبرين يعني قاف تبخوزي شبكه شيابي توسا خواش شيار دي چونك اب خو خواص سباتايا يعني خوكا وسا آه، اميجن آه، ب منفعات نينا الله تعالى بحسن نعمته قد كان وجعلنا الليل لباسا و ما في شوه مشوه جي جوارا كر لباس يعني جل ما مشوه جوارا كر وكا جل سبحان الله الله تعالى شوه چيت كه دوی شوه مجوره مشوه چه کر مشوه جواره چه کر حتى ده آياتا پشيدا جي گو وجعلنا نومكم ما خوا و يعني خوا آوه ما خوا خواوه کرسوباتا دمه دوه دا تفهم كرن كو خوا آخو آ تعالى نينة يعني خوا تعالى رانازه نجبوی الله تعالی لا ده آیت کی دا الله تعالی آیتا کرسی دا لا تأخذه سنة ولا نو دبي خدا تعالى خو ويناغره يعني رانازه خو دما دبي دبي خوا و تلا تمعنى كرو كو دبي خوا و اي ويا يعني دبي فهم كرو كو خو اي انسانه و د ریه زمین داشی خو de nimeti da, e, de ali nimete da, en pir insan ra nimete. Çünkü dve de xewa ve. Yani sanki Xwaya Teala li dünyayê xewê çêkiriye en pir insan ara. Yani sanki a insan çünkü dve xew êwe ye. Xew ne moza ye, xew ne meşa ye, xew ne çelek Her Hede ew Ne ra dizên insanı, ku xewa insan wisa jêr bi nimete enî biya êwî. أو سادوي مخوا و كرسوباتا ودوي هتا يدوي وجعلنا الليل لباسا إنجا نافجا ما شفاوة دوي وجعلنا الليل ما شفي نك شفاوة ما شفي كر وكا لباس وكا جل يدوي تفهم كرن كو شف هر كسي راي جي موزي راي جي ام جي آه، جوي كارا جي مريشكارا ياجي ديكارا ياجي بزنا ياجي تبرا شبه شف ما في حتى بيش تبرا شف اي تبايا اي ويجي اما في شبه ما كرتشي انجا ما في شبه ما جوارا جو خصوصي جوارا كر لباس كر وكا جل اتش ما قو جل دي خاطر كان لباس لفي الدنيا ابيكو اللباس اللي خود كان انسان تانية نا حيوان ندار لباسي وانتنا لباس الخناكن جلال خناكن أبي جل خدك لدنيا لدنياي خليفة في دنياي كو إنسانة جل لوية إنت تفهم كرن أف شبي كر وكا جل يعني أما خاط بكن جل جبوي چيه جل إيكي جبوناك إنسان بي خوشك بفه اي دديا جبوناك انسان بي محفظه خو جرمائي و جسرمائي بك اساسيا جل جبوي چيه انسان بوی جلیل خو که بوی جلیل قوت بستینه یعنی جل قوت دیش دنه انسان مثلا بيجن جل که پرتاندی و قریش قريش انسان سر انسان که به انسان که و درا یعنی اعتبارا ويل سروی پرچه ناوه قوت قوت ناسی نه خب پر قوت حس بینه اما جل کی باش جل کی پاقش پاقج جل کی tam ام جدل خو هاتیا چیکرن و ساغلم و خوشیک و لگوری وی زمان جل انسان پاک قوا کل خو که طریقاتی کی قوت کی دستینه اعتبارا ویل ویته او تدوینی دچه karşı insana, bel insana usa efendi, temiz, pakış haber dede. Deme evcel menfaatayı bi set iştay, yek ji ewa ku insan خوشک dike, edin ewa ku insan محفظه dike, ji germu sermaye esi ewa ku insan kavvet dede insan. Eme inca bifekrin deme şev, pişti ku Allah Teala diye ve cealna leyla libasa meşeve jwara kir veka cil, eme dikkat bikin, Usa ve şevşi van her se işatike. Yani insan خوشک dike. İnsan bişev خوشک dibe. İnsan ku bişev radzi şiar dibe. Yani dixava xuda insan خوشک dibe. وجهي دوز dibe. وجهي rahat dibe. Em bêjin insan ku biror dişxule tedbînî ji xuda dikeve serçavî aynı veka şemitiye vücuda wî ketiye ku radzi şevexe şiar dibe خوشک biye. Hatiye serxwe serçavî dûz biye canê wî hatiye serxwe tedî خوشک و ایرو ام دقت کن دکتر شی دبیجت دکتر ویا دیتنه که تثبیت کرنه انسان تخوی دا دریج دوه يعني وجود او سبيت خوي دا دريج دبن دم الله تعالى دخوي دا وجود انسان درجت که ابخو انسان وسا قوات ليت که قوات يدريك که اسسیا مگو چه کو خو جی انسان را محفزة چواد جل انسان محفزة که جی سرما و گرمه خوشی شبشي شف مثلا بحسان بحسان مجرمه شف شف شفشي انسان محفظتك شو محفظتك عم بين نياري وهي اوجناري غبرافا برونكارا برافا قد فهشاف بيا برحتي برحتی تميز تمیز درافا جن جنیاری خو برحتی خلاص دفا افشاف چه؟ تشي دفا که محفظه و ايدجي انسان دشبه دا جان راتش بشاری بشاري نه ناغوز انسان پی بحسه ناغوز انسان وی ببینه وی کینگه وی حل بکه تشتیقو بشاری تشتیقو ای ایوه فشاري تشتيقو اي عيبه بشاف ما هيش ديلا بشاف برو نعو عيشوية برو چونكي انسان هياكو لقاي ويبفن ويتشتي ويتشتيكو يفشاريا نغوزي انسان ببينه هياكو ببينن دما بوچه او شاف جرابو محفظة بله الله تعالى دقت بكن يعني ناوه جمعه مشاوه چكر ده مشاوه چكر وقت لباس ده چه معنى؟ چه ما بحث اللباس كر يعني نعمات يعني منفعات يعني جبوي و ونعمته منفعته إيه شما بحثتك شما بحثا نعمته خودك شما بحثا قنجيا خودك تشكيد خوزه خواستناوي هاي جمع تشكيد خوزه خوزه كو أم اوي بيبك أوي بي چيه أوي بي أبكن دتشت يك جي يكي تياوي قبول بكي شما يكه يا أمدي قد بكن avec خوي دايما جيخيني إلهكي جيخيني الله تعالى كدفة كيد كره خوي بدما كو أمشي راتزين أو خوي ددن ما أما أفدي تيجي إنسان رابكن أمشي راتزين أما انكو أبي خوي ددما الله تعالى يا خو چونك إشي بتانيا وخوكو أكو سباته يعني تبرين دبره رجت راحته ده بيعيشي أنجم إيشي الله تعالى أبي أخوي تعالى جمال غزاك عم جفي چێبووە أم فهم سەرمە نیمەتبووناوی الله فام قادر و ئەله قادرە قادرکی وسەیە إله ژووی غەیری ئیلاهتمە چونکە ئەم ئیشەیەک و کردە ئیشە ئیلاهە بەێ ئەم قادریاوی و قادرە ئەم فام بکەن یەکە و یەکە ئەم فام بکەن و ئەم پێ ئیمان بینن ئێدە دیاشی او خو جخینی به صنعتاوی به مزنانتیاوی خوی نعمت کی پر هر پر مزنال انسان او به وی نعمت بسا دو بحث کش انسان را که پشتی بحث که دمجه شکر کی دخوزه تشکر کی دخوزه قجیوه نعمت برسب او برسب چیه؟ عبادت و تقوایه عمل صالح و تقوایه یعنی عمل صالح امری بی بجی بینه تقواشه قارشي تشتكي خويا تەلە گوتیان لكن قارشي گوۆە خونەی زيوان تشتا نەکە ئەفشی تەقوایە بەێ ئەم بە هەردوو الحمد لله ما فهم كركو اف خەو اف شاف دن نعمت پر مزنن د چدا نعمتن خەو د دا بو سوباتێدا بسوباتەیە د لباس کو جلکیە ئادڤێ نەختێدا هەردوو پر نیمەتێ مەزنن یا ربی çok şükür دواناج مرا بحث کریه تا بحثا خو کریه اف بحث بحثا خوه نینه اف بحث بحثا شوه نینه بحثا تیه همه چه بکن بشوه همه چه بکن خوه کنگم بمن شو خواب ده چه کنگم بمن شو شب جمرا ده چه جمرا تل لازمی ده خونا خویه خوه ببینه شبنا خوی شوه ببینه هنك انسان اوه كتنا بلزتا خوي اوراد زين نلميجا شبقي نلميجا عيشاي بده ساعتا بدوز ده ساعتا راد زين هنك شي جي خوي ربنا وكا نيار خوناك بجر رانا زين حتى ددية شبه سسية شبه چار شبه شيارن ما تشتكن حتى چار شبه حتى سي شبه ما تشتكن تلفوني بدستيوي وي خود لخدك كراتي تكون لخود كزقوم وانا شي ندرست وانا شي خوا الله تعالى جري خستن خواك والله تعالى شكلا نأف خوا نخوا ويكون خوا دا خرقة عندي ده دوزة ساعة رازي أو نخوا الله تعالى كشكلية او خو نخوا وي شخصية كرانا زي وكو كنا يالي خويا الله تعالى وي خويش جنا كلية وانا شي خاينن خوج بوي تشفاتي جبوي وي وي خويا بكي حياة تاخو قو جبونا حسباتي بسرحتي شاف أم شباب فكر شاف شاف أوك الشباب الله تعالى شباك ويتشاكر به شيا شباك تشاكريا لباس لباس جلة إيرو شاف جالك جلفيا إيرو شبيش خرا ناكا جل سرق دافيجا درتي أيوة عاري وتفد شبه دا نشاني خلقي دا که تعزيد كا كاجليته كاجل الشباب كل سر تبيع گره نا و عاري خو جنيه شبه داد که خلقه ایش خود خورد که شاهد به حواله خورد شد که که گره شفش ترى بیا جل تا محفظه گره تا خوشك بكرا تا خو قریجی کر خو پریشان کرد بوان حرامیا بوق ره, ره نباش بوان هباله نباش دلوه شبه دا دوزده شبه یکی شبه دلیه شبه تا چدکی برا دای وک طولا افشف اشترا نبیه جل افشف اشترا بیه زقوم افشف نشوه که الله تعالی چه کریه افشف شبه که شیطان اشترا حاضر کریه اوه شبه که الله تعالی بیه گره اشترا بیه محفظه و بیه ستاره و بیه قوت وقتی شب اشترابیه وک هوال هوال کی شیطانی بله گره الله تعالی تشتا سر چی چکر و گرم سر بیر آیتا سیا امی ویشی بخوینن انشالله امی به درسیشی وصاب قدینن آیتا سیا و النهار معاشا ما روي جوارا كر وقت جياني وقت شغله وقت كارو شغله كونتي دا رزقي خو طعامي خو ومالي خو كار بكن بلي او رو جوارا دجيه جیانê da ciyê hayatê da di ciyê şexulê da karê da Allah Teala dema şeve jibuna kul libase jibuna mera xutê da xwe bikebinê wi cilê wi wek betaniye ku mera xwe bikebinê betaniye bi şev xwe bisetirîne jibûna wî çêkiriye û Jibuna jî Jibuna şixlû jibûna insan çişer lazım ve bey here ajbûna wî çêkiriye ev roj û ev şev her du ayatê Allah Teala û pirmezinin van ayeta melev koşbuyu kur bu fikre inşallah em ê sabir bikin. Îro niyetam ew bû kes çend hev ayeta zêde bixwînim şeş heft ayeta lê wext nema dersê me sî deqe niyeta me inşallah niyeta min ev e em ê wisa dersê bikin. Sî deqê me şî wa qediya qede vê ayeta ku Allah Teala behsa royê dike که من روید چه کرده وی از وی آیت درسا دندا کور بحث بکم ام کوان آیتا لسر وان کور نچن نه تفکر نکن تفکری وی نکن ام چوا گلو نزی الله تعالی ببن ام چوا حشیق بینن سریغو ئەمێ چاوە خەوەی غدوز بکن ئەمێ چاوە شەوێ غدوز بکن ئەمێ چاوە ڕۆیە غدوز بکن ئەو ڕۆ ئەو شەv ئەو خەو ئەوێ چاوە بکەوە ڕێیا مستەقیم سراتە مستەقیم ئەمێ چاوە جوان هەرسیێرا ببینن ئەبەلێ ئەس مەجبور وسا لەسەر ئاەتا دەسەکنم Sirat müstakim ame çava jwan her siyara bibinin. Ebeli ez mecbur Visa liser ayeta lisekinim. Çünkü efsekan iro lazime meji de insanı iro'ya da maalesef bidumane pır bidumane ev duman hatta jirave em sabır bikin hinki em kurda herin kuj eve ev gohdarit kin ve ez ê guhdarî dikin şiyar bibin heyata hû sivê bi van ayeta bijîn em van ayeta dixwînin ku ji bî heyata me û sivê de giş bibe ê piştî ku tu viya guhdarî bikî hêşî xewê te xewê berê bin hêşî şevê te şevê berê bin هێشی ئەو ڕۆیتە ڕۆی بەرێڤن ئەنجاتە چما گۆداری کرد بی دەرسی ئەف دەرس جبوونا کە تە چش بوونا چتە ev şiştara ve hesap kimezin ku Allah Teala ev işte bepirse te pişti ayete mihin kir te fehm kir çima disal pey ayete şeytan ku ev muhalife ayete minin آية منن دتشتا مخالف آية منن آیت من کم خوی چه کریه ریاوی راست و درسته شیطان یا وی ری جور دا بر جور دا و خرات که یا جیر دا بر جیر دا و وی ری خرات که یعنی سر خوی یا انسان دکه اندی د خوی دا کد خرقه انگی سر خوی د چه 12 ساعت 20 ساعت رات زی او سا شیطان وید خرینه یا جی قرانا زی درازای دا ساعت کی ساعت رازی او بشه برادای ایشاد که آدوی دا وید خوی دا دکر ریا شیطان او مجوره شوی چه گیره دره که راست و درستا شیطان دیسا وی ریشی ده دتش تادا خراد که یک جه شوی و سابوات که مشغول ونی دوین ای شوی وکا کشون جبوی شوی بن اوانان دی سری خود درتین شو برجور دا شیطان جی انسان را دکه اندی سر هەری تشتا ئەوسەوی خەراتکە هەنێک ئینسان قە گۆ نادن شەوە هاما قەش خۆش شەوێتەنە قیمەتە شەوێ نزانن واناشی اینجا بەرژێر دچن ئەو سەر ڕێیا سرات مستەقیم خەراتکن ڕێیا سرات بە مستەقیم ڕێیا ئۆرتەیە ڕێیا دووز ڕاست و دروستە ڕێیا ژۆرێکی خەتەرە ڕێیا خۆرێکی ئەوشی دووری ڕێیا ڕاست و دروستە وانە هەردووشی خەتەرێن وایتەڵە وی دەرسێکی ژبووی خو بدە قبول کردن ئەوێ گۆداریتکن جوان تەسیرکی حقیقی صادر بکه اوان بکه اه، ایمان خودی ایمان جوان هر دو آیتا که ما ام سروان کورچون مخوان ايتا سياشي ایسا الله که خوی تعالی بحث روی کرد دویجه ما روی جوارا کرد اه، حیاتا و جوش بوی جیانا و ما وی روی وساش کرد که من تیرا دجین حیاتا خود کن و کار خود شغلی خود تیرا کن من پاشه سر کور هرن درسا اه، ما درسا ما منو و برا دويدا بغدا والحمد لله رب العالمين الفاتحة